Electrai automobiloi povus stabiligi retoin. Baterioi de electrai automobiloi povus esti bon chanso por la reorganizado de ENERGIE productado. En la veturiloi oni povus interdeponi suffice da electro por buffri malstabilezoin el ENERGIE productado che la privastigo de renovigeblai energioi alportas novain defioin, tio montrigis en Germanio mese de januaro. Ie tiu tago la renovigeblai energioi povintus covri naudec ses de la energi besono de Germanio, octec procentoi devenis ec el vent energio. Sed char mancas electrae lineoi, la curento ne ciam povis flui tien, cie gi estis besonata. En tiu caso, estintus practice, interdeponi la electron, cae pli poste reconducti gin en la electran reton. Char pro la privastigo de vent energio cae de fotovoltae installajoi, pli oftigas malstabilezzo en la productado de electro, ancau pli altigas la besono pri eblezoi por conservi la electron, cae tio validas ne nur por Germanio, set por la tuta mondo. Lau esploristoi en Nederlando cae Usono, la solvo por tiu problemo jam estas videbla. Lau ili, electrai automobiloi povus doni contribuon al stabiligo de la alfluo de curento, se la batterioi de la autoi estus utiligatae kiel interdeponiloi de energio. Iam en la jaro 2030, tiui automobilai bufroi suficius, se suficie da automobil posedantoi partoprenus, rapportas la esploristoi en faca magazino. Tie ili presentas calculon, che la tut terra besono pri bufra conservado de electro en la jaro 2015 situos ie inter 3,4 cae decnau como 2 terawatt-horoi. La batterioe el electrai autoi tiam tamen jam povus disponigi por la reto inter 32 cae 62 terawatt-horoin da capacito. Do ili povus pli ol suffice covri la besonon. En tiu calculo, la sciencisto iam estas deductintae la quanto da energio, ciui estos besonatai por la veturadoi per la electrai autoi. Do ne estus tiu rilate iui limigoi por la automobil usantoi. Ancau usitai baterioi povus liveri contribuon al provisado de electro, principe baterioe el electrae veturiloi povas helpi al electrae retoi lau du manieroi. Unu foie, ciam electrae autoe chargas la baterioen, principe tiam, ciam suffice da electro estas productata, cae dua foie, ciam ili resendas gin alla electra reto, ciam estas besono por gi. Tiu tecnico nomigas ambau directa chargado. Plua eblezzo trovigias en la reusado de malnovai batterioi. Se la capacito de batterio estas mal crescinta sub septec gis octec procentoi, tiam gi plei ofte ne plutaugas por la motoro de vetturilo, sed bone, kiel energi deponilo por la electra reto tiu cele necessus nur controli cae recabligi la batterioin. Vide alla economia valoro, ciu casigias en malnovai batterioi, la esploristoi taxas, che proximume tri quaronoi de la malnovai batterioi povus taugi portio, dum unu quarono submetigius al reciclado. Ciom da energio povus tia maniere esti vere interdeponata, tio dependas de tio, ciel rapide la nombro da electrai autoi crescos, cae ciom da usantoi de electrai autoi partoprenos en la ambau directa chargado. La esploristoi opinias, che iam en la iaro 2030 la electrai autoi povus signife subteni la reorganizadon de la energi produktado direkte al cerpado de energio el renovigeblai fontoi.